Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորդ նորությունների մասին համառոտ։ Հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 25 անգամ։ Արցախի նախագահը մասնակցել է ԼՂ վաստակավոր մանկավարժ Սվետլանա Դավթյանի 80-ամյակին նվիրված հոբելյանական երեկոյին։ ԼՂ վարչապետը Մարտունի քաղաքում մասնակցել է բազմաբնակարան 3 շենքերի բացման արարողությանը։ Արցախի հարցով ծրագրվում է Երակոմ հանդիպում հոգևոր առաջնորդների միջև։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբուլ Օղլիի առաջադրումը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնում անհանգստացնող երևույթ է Հայաստանի համար։ Ստեփանակերտում շարունակում են քաղաքի տոնական ձևավորման աշխատանքները։ Մայրաքաղաքում ողնարկել է Արծվիկ ռազմամարզական խաղերի հանրապետական փուլը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ապրիլի 12-ին եւ լույս 13-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդ է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 25 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով շուրջ 300 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս գյուղ եւ մասնակցել այնտեղ շաբաթօրյակի շրջանակներում կազմակերպված ծառատունկին։ Երկրի ղեկավարը հանդիպել է նաև տեղի բնակիչների հետ եւ քննարկել համայնքի արչեւ ծառացած խնդիրները։ Նախագահ Սահակյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը ապրիլի 12-ին Մարտունի քաղաքում մասնակցել է պետական միջոցներով կառուցված սպայական ընտանիքների համար նախատեսված բազմաբնակարան 3 շենքերի բացման արարողությանը։ Գործադիր իշխանության ղեկավարը Պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանի եւ զինվորական բարձրաստիճան ղեկավարության հետ միասին բնակարանների բանալիները հանձնել 67 թոշակառու եւ ծառայության մեջ գտնվող զինվորականների ընտանիքների։ Վարչապետը շրջայց է կատարել նոր թաղամասում, ծանոթացել ստեղծված ենթակառուցվածքների եւ նորակառույց բնակարանների պայմաններին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Ղրղստանի Հանրապետություն։ Նա Ղրղստանում մասնակցելու է վաղը Բիշկեկում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական ձևաչափով հանդիպմանը։ Արցախի հարցով ծրագրվում է Երակոմ հանդիպում հոգևոր առաջնորդների միջև։ Այս մասին նշել է Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Անդրադառնալով Կովկասի մամեդականների վարչության նախագահ Շեխ Ուլ-Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեի ապրիլի 12-ի այն հայտարարությանը, ըստ որի ծրագրվում է Երակոմ հանդիպում։ Միջնորդությամբ Կիրիլ Պատրիարքի այո ծրագրվում է նման Երակոմ հանդիպում։ Հանդիպման ժամկետները դեռ հստակ չեն։ Հանդիպման թվականի եւ օրակարգի ձևավորման ուղղությամբ կողմերի միջև աշխատանքներ են տարվում, ասել է Վեհապարը։ Ինչ վերաբերում է Ալաշուքյուր Փաշազադեի հայտարարությանը, թե Հայկական կողմը Շուշիի մսկեթը վերականգնում է սադրիչ նպատակներով, Գարեգին II-ը նշել է. Շուշիի մսկիթի վերականգնման վերաբերյալ գոհնակություն արտահայտելու փոխարեն Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդի կողմից դրսևորված ընդվզումը եւ դրա հիմնավորումը մեզ համար անընկալելի է։ Արդար եւ ազնիվ կլիներ այն արտահայտել սեփական երկրի տարածքում գտնվող հայկական սրբավայրերի եւ հուշարձանների նկատմամբ գործվող բարբարոսությունների առնչությամբ։ Մեկ տարի առաջ այս օրերին սահմանում իրավիճակը չնայած վերահաստատված զինադատարին շարունակում էր մնալ լարված։ Հրադադարի խախտողը սորոականի պես ճշնամին էր, ում խնդրանքով էլ վերահաստատվել էր զինադատարի ռեժիմը։ Բելալալյանի ռեպորտաժը։ Դիրքերին բարբերաբար արցանագրվող կրակոցներին մեր տաղաները ուշադրություն չեն դարձնում, այդպես էր նաև անցած տարի Քարորիա պատերազմից հետո, երբ վերահաստատված զինադատարը խախտում էր ճշտամին, իսկ տաղաները միայն անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան գործողություններով լրացնում էին նրան։ Հիմնականում կրակում են վախից արամարելով համբուշների ակտիվ սուլոցները, ասում են դիրքապահ զինվորները, ովքեր անցած ապրիլին հնարավորություն են ունեցել ապացուցելու հրամանատարությանը, որ ուսումնական պարապմունքներին իրապես հասցրել են տիրապետել իրենց վստահած զինատեսակ կարգին։ Մենք ունենք մասնագիտական ոչ կայացած նորակոչներով համալարված ստորաբաժանման մեջ է ազնակազմ, անմիջապես պատերազմից հետո ուսումնական փուլերի ընթացքում միանգամից շուտ ենք սկսել իրանց պատերազմցան զբաղվելը, որպես իրենք արդեն այդ ծրագրից շուտ արդեն իրանց պարտականությունները կարողանան կատարել, թե մասնագետ օրենտե տեխնիկապես եւ պատրաստել են ընդհանուր առմամբ քնների կատարման համար։ Այսօր պարապմունքները շարունակվում են նույն կերպ ինչ մինչ ապրիլ, ապրիլից հետո պարապմունքների քանակն ավելացել ու թեմանները տեղեկացնում է դիվիզիոնի հրաման հրամանատար հողգնդապետ Բորիս Բաբայանը Պարապմունքները անցակացնվում ընդհանուր մարտական պատասխան պլանի համաձայն պլանից դուրս իրականացնում է կլարացուցիչ պարապմունքներ այն թեմաներից, որոնք անհրաժեշտ է կատարել, որպես ազնագազմը ավելի հյուրացնի ընդհանուր ծրագիրը, անցակացնում մասնագիտական պատասխան պարապմունքներ, տեխնիկական պատասխան պարապմունքներ, մարտավարական պատասխան պարապմունքներ, կրակային եւ այլ ֆիզիկական յուրաքանչյուր պատասխանությունից, որը որ ընդհանուր ձեռնակի համաձայն պահանջում է ազնագազմը իրականացնում ապարապմունքները պատրաստ լինելով հետագա խնդրի կատարման համար։ Ապրիլյան պատերազմն արմատապես փոխել է զինվորների աշխարհայացքը, հղկել ու կոփել նրանց բնավորության գծերը, ասում է հրետանային դիվիզիոնի հրամանատարը։ Ավելի են շատ սկսել հայրենիքը սիրել, մեկը մյուսին վստահել, ավելի սկսել են ներողամետ լինել մեկը մյուսի հանդեպ օգնել, մեկը մյուսին դժվար պահին ցանկացած տալ նորմալ լավ խորհուրդներ, լինել մեկը մյուսի կողքին, հրամանատարներին օգնել, հավատալ հրամանատարներին եւ մենք էլ իրանց վստահում ենք։ Ապրիլից 1 տարի անց դիվիզիոնի հրամանատարը վստահեցնում է, որ ճշնամու հատուկ ստորաբաժանումներին ճնշած ու ջախջախած հրետանավորները այսօր ավելի են կատարելագործել իրենց մասնագիտական ու գամային ունակությունները։ Մենք ավելի բարձրացրել ենք մեր ունակությունները, ավելի կատարագործել ենք մեր գիտելիքները։ Պատերազմի դաշտում ճշնամուն հաղթելու համար, սակայն, ինչպես նշում է փոխգնդապետը, միայն մասնագիտական ունակությունները բավարար չեն։ Պետք է ազնակազմը մեկը մյուսի հետ նորմալ հարաբերությունների մեջ լինեն, վստահ են մեկը մյուսին, սիրեն մեկը մյուսին, իմանան ինչ համար են ծառայում։ Այս ամենի գլխավերևում պետք է կանգնած լինի հայոց բանակի առաքելության ընկալումը զինվորի կողմից։ Պաշտպանության բանակը ստեղծվել է որպեսզի պաշտպանի մեր ազգի անվտանգությունը։ Եվ մեր ազնակազմը այդքան լրջորեն գիտակցելով, ծերելով իր ազգը, իր պատմությունը, կրոնը։ Ամեն ձևի պատրաստ է եղել կատարել այդ խնդիրը եւ այս բարեդրությամբ կատարելագործում ամնակությունները, նաեւ այն բաստողումների հիման վրա, որը եղել են, մենք ձգտում ենք անցանենք, որպեսզի մյուս անգամ հակառակորդը ավելի շատ վնաս հասցնենք։ Ապրիլի 4 օրը 90-ականների պատերազմից հետո կրկին բացահայտեցին հայ զինվորի գենետիկորեն ռազմիկ լինելու հանգամանքը։ Արցախյան պատերազմում հաղթանակից 25 տարի հետո ճշնամին նորից կանգնեց փաստի արչև հայ զինվորը անպարտելի է ու նա ռազմիկ է էությամբ ու բնույթով։ Կարճատև պատերազմը եւս ունեցավ իր հերոսները, հարստացրեց հայոց ռազմական պատմության էջերը, ամրագրելով նոր սխրագործություններ, որոնց հեղինակները արժանացել են շքանշանների։ Բորիս Բաբայանը նրանցից մեկն է, ով Արցախի նախագահի կողմից արժան նշանացել է արիության մեդալը։ Ընդհանրապես դիվիզիոնի հրամանատարը հաջելորեն զարմացել էր ապրիլին իր հրամանատարության տակ գտնվող շարքային զինծառայող հրետանավորների քաջությամբ ու հմտությամբ ոչ մեկը ընդհանրապես վախի զգացմունք չի ցուցաբերել։ Բոլորի համար եղել է առաջի անգամ, բայց ոչ մեկը ընդհանրապես խոճապի չի մատնվել։ Լրջորեն է վերաբերվել ասպարտականությունների կատարմանը, լավ են կատարել եւ գերազանցել իրենց խնդիրը, թե ցերեկ, թե գիշերը, տարբեր եղանակային վատ պայմաններում ազնակազմը լիարժեք ձևի կատարել է խնդիրը։ Եվ պատրաստ են այս պայդրությամբ ցանկացած պահին հակառակորդի կարակացնելու։ Բելալալայան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում մեծ հանդիսավորությամբ նշվեց ԼՂ վաստակավոր մանկավարժ Սվետլանա Դավթյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Սվետլանա Դավթյանն արժանացել է մի շարք կոչումների՝ ԼՂՀ վաստակավորման կավար, 20-րդ դարի լավագույն մանկավար, Ստեփանակերտի պատվավոր քաղաքացի, ինչպես նաև շատ ու շատ պատվոգրերի ու շնորհակալագրերի, բայց նրա աշխատանքի լավագույն գնահատանքը իր դաստիարակած սերունդն է, սերունդ, որի համար հպարտ է միշտ սրտացավ ու հոգատար ուսուցչուհին։ Դրա վկայությունը լեփլեցուն դահլիճներ, գործընկերներ, հարազատներ եւ իհարկե նախկին աշակերտներ, որոնց թվում էր նաև երկրի նախագահը։ Սվետլանա Դավթյանը սովորական ուսուցիչ չէր Սոկրատ Խանյանի բնորոշմամբ նա ծնունդ է առել դեռևս 5-րդ դարից, որովհետև մեծ են Մաշտոցի գործն է շարունակում նույն նվիրումով ու կատարած աշխատանքի կարևորության գիտակցմամբ։ Բանաստեղծը Հոբելյարին շնորհավորեց նաև բանաստեղծությամբ։ Մանկավարժական գործնեությանը զուգահեռ Սվետլանա Դավթյանը նաև ակտիվ հասարակական ու քաղաքական կյանք է վարել։ Մինչ օրս էլ շարունակում է աշխատել Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության խորհրդի գրասենյակում։ Տոնական միջոցառումն էլ հենց կուսակցությունն էր նախաձեռնել։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության խորհրդի նախագահ ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը նույնպես շնորհավորեց Հոբելյարին։ Խոսելով նրա մասին անհնարին է չխոսել, չընդգծել այն ավանդը, որ Արցախի հանրապետության վաստակավոր բանկավար Սվետլանա Սերգեյ Դավթյանը ունի մեր նոր սերնդի կրթության եւ դաստիարակման գործում։ Իր աշխատանքային գործունեության ընթացքում նա շատ մեծ տեղ է հատկացրել ոսկեղենի հայրենի պահպանման, նրա ճիշտ ու գրագետ դասավանդման եւ սերունդների հայեցի դաստիարակման հանդեպ։ Թեպետ Սվետլանա Դավթյանը 50-ամյա մանկավարժական գործնեության ընթացքում դասավանդել է մի քանի կրթօջախներում, բայց նրա անունն առավել հաճախ կապվում է Ստեփանակերտի համար առաջին դպրոցի հետ, որը նա ղեկավարել է 14 տարի։ Այդ տարիներին դպրոցում մանկավարժների մի ամբողջ աստղաբույլ էր դասավանդում, ինչի շնորհիվ էլ դպրոցի համբավը նկատելիորեն բարձր էր։ Հանդես գալով Հոբելյանական հանդիսությանը կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը նախ որպես գործընկեր շնորհավորեց Հոբելյարին։ Ես ցանկանում եմ որպես գործընկերոջ առաջին հերթին, որ շուրջ 13 տարի մենք միասին աշխատել ենք, ձեզ շնորհավորել հովերանի կապակցությամբ։ Ցանկանալ ձեզ առողջություն եւ ասեմ, որ Լետանա Սերգեյի երբ ձեզ նայում եմ, ձեր դեմքին նայում եմ, մտաբերում եմ այն տարիները, որ մենք միասին աշխատել ենք։ Եվ դուք շատ չնչին եք փոխվել։ Միջոցառմանը իրենց հուշերը պատմեցին ու շնորհավորանքի խոսք ասացին Հոբելյար մանկավարժի գործընկերները, նշելով այն արժանինքները, որոնցով աչքի է ընկնում վաստակաշատ ուսուցչուհին։ Նա ոչ միայն արհեստավարժ մանկավարժ է, այլև օրինակելի մարդ, ումից կարելի է սովորել ու սովորել։ Սվետլանա Դավթյանը հայտնի շատ աշակերտներ է ունեցել։ Արցախի հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի նախագահ Բանաստեղծ Նորեկ Գասպարյանը նույնպես նրա սանն է։ Այսօրվա պես հիշում է 1974-ի սեպտեմբերը, երբ հայոց լեզվի եւ գրական իշխանության իրենց նոր ուսուցչուհին մտավ դասարան եւ իր խոսքով այդ օրվանից աշխարհը փոխվեց իր համար։ Ես միջև 9-րդ դասարան բոլոր առարկաներից գերազանցական հատականները իսպանում գրականությունից 4։ Ինտեր Դավթյանը մտանել դասարան, բոլոր առարկաները մոռացա, մնաց գրականությունը։ Եվ այսօր ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ մեծ ուսուցչին այն տարապանքի համար, որ ես այսօր ունենում եմ ամեն տող գրելիս։ Այն ծննդության եւ բերկրանքի համար, որ ես ունենում եմ ամեն բանաստեղծություն, պատմված կամ հերոստահաղորդում ավարտելուց հետո եւ այն գունավոր տարածքների համար, որտեղ ես միջև հիմա խաղաղ ու երջանիկ ապրում եմ։ Իսկ Հոբելյարը համեստ էր ինչպես ողջ կյանքի ընթացքում էր։ Նա իր բոլոր ձերբերումներն էլ վերագրում է իրեն շրջապատող բարի մարդկանց։ Ես շատ հաճախ մոռանում եմ տարիքը ճիշտ ասած, որ ասում եք 80 տարեկան ես, ինքս չեմ հավատում։ Որովհետև երբեք իմ տարիները չեմ հաշվել, որովհետև երբեք իմ օրերը ես չեմ նկատել ինչպես անցել։ Ուղղակի ինձ պահել իմ աշխատանքը, ինչ շրջապատող մարդիկ, եւ երկրի ես երջանիկ եմ այն բանի համար, որ որտեղ եմ աշխատել, եթե իմ կյանքում ես որևէ բանի հասել եմ, հասել եմ միայն ու միայն ինչ շրջապատող մարդկանց շնորհիվ, թե Շորտիկը թե դե առաջին դպրոցում։ Ձեր բոլորի սերն իմ հոգում է եւ ես հաճախ եմ զարմանում, թե ինչպես եմ իմ փոքրիկ սրտում տեղավորում այդքան սերն ու հարգանքը, ասաց նա խաղաղություն ու բարօրություն մաղթելով հայոց աշխարհին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բուլբուլօղլիի առաջադրումը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնում անհանգստացնող երևույթ Հայաստանի համար, եւ եթե դա իրականանա, ապա կարող է ցավալի հետևանքներ ունենա Հայաստանի եւ առհասարակ հայերի համար։ Այս մասին նշել է արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը։ Նրա խոսքով Բյուլբյուլօղլիի մոտ կա հայաֆոբիա կամ էլ նա турք է տալիս աժմյան իշխանություններին։ Նա 10 տարուց ավելի եղել է Ադրբեջանի մշակույթի նախարար եւ հենց այդ ժամանակաշրջանում են ոչնչացվել Նախիջևանի բոլոր խաչքարերը։ Դեսպանի խոսքով այն պաշտոնյան, ով մշտապես հանդես է գալիս Ղարաբաղյան հակամարտությունը զենքի ուժով լուծելու դիրքերից չի կարող նշանակվել այդ պաշտոնում դեռ Բաքվում աշխատելու տարիներին, եթե ակտիվ էլ մասնակցություն չի ցուցաբերել հայկական հուշարձանների եւ ոչ միայն հայկական, այլև մի ժողովուրդների կոթողների ոչնչացման գործում, համենայն դեպս Նախճեվանի բոլոր խաչքարերը, որ ոչնչացվեց եւ չթողեցին անգամ, որպիսի դիտորդներ լինեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից այնտեղ, վերջացավ նրանով, որ դա մաքուր կոտորած էր մեր հուշարձանների եւ ոչինչ գրեթե չմնաց։ Իր ամբողջ պաշտոնավորման ընթացքում նա հանդես է եկել Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը զենքի ուժով լուծելու դիրքերից։ Ոչ միայն այդ դիրքերից, այլև կոչ է արել եւ ինքը անձամբ պատրաստ է զենքը վերցնել եւ գնալ կռվել եւ ազատագրել այդ հողերը։ Արման Նավասարդյանը համոզված է, որ այս հարցին պետք է արձագանք լինի Հայաստանից։ Պետք է ոտքի անել այնպիսի անznավորությունների, ինչպիսիք են Շարլ Ազնավուրը, մեզ դեր կարող է ունենալ Վատիկանը, ասել է դեսպանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ստեփանակերտի Ստեփան Շամյանի անվան պուրակում նորոգման եւ բարեկարգման աշխատանքներ են ընթանում։ Փոխքաղաքապետ Արմեն Հակոբյանն ասել է, որ պուրակի աշխատանքների ավարտից հետո մայրաքաղաքը կստանա նոր շուք ու գեղեցկություն։ Մայիսյան երատոնի միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակներում արդեն ավարտին է հասցվում Ստեփանակերտի փողոցների բարեկարգման եւ փոսալցման աշխատանքները։ Սկսվել են նաեւ քաղաքի տոնական ձևավորման աշխատանքները, հավելել է Արմեն Հակոբյանը։ Ստեփանակերտում մեկնարկել է Արծվիկ ռազմամարզական խաղերի հանրապետական փուլը, որին մասնակցում են շրջանային փուլում հաղթած թիմերը։ Մրցումները տևելու են 3 օր մինչև ապրիլի 14-ը։ Վերջում ընդհանուր թիմային հաշվարկում կորոշվեն առաջին 3 մրցանակային տեղեր գրավող թիմերը։ Հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը ասել է, որ խաղերն արդեն ավանդական են դարձել։ Այն կարևոր է այն առումով, որ աշակերտներին հնարավորություն է տրվում ցուցաբերել իրենց ֆիզիկական եւ ռազմագիտության բնագավառում ունեցած կարողություններն ու գիտելիքները, նշել է Սլավա Ասրյանը։ Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն պետական ոչ արևտրային կազմակերպությունում վերջին տարիներին զգալի աշխատանքներ են կատարվել մատաղ սերնդի գեղագիտական դաստիարակության ուղղությամբ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացրեց Մանկապատենական ստեղծագործական կենտրոնի տնօրեն Վիրատ Համրազյանը, կենտրոնում գործում է 25 խմբակներ, որտեղ ընդգրկված են 320 երեխաներ։ Խմբակների մի մասը գործում են շրջանի համայնքներում։ Կենտրոնում մտած սերնդի գեղագիտական դասերակցությամբ զբաղված են շուրջ 15 խմբավար, որոնք բարձր պատասխանատվությամբ կատարում են իրենց պարտականությունները։ Շրջանում կազմակերպող չկա միջոցառում, որին մասնակից չլինեն կենտրոնի ցաները։ Մարտի 25-ին նշվել է հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված Զորամասերից մեկի կազմավորման 15-րդ տարեդարձը։ Համերգային ծրագրով ելույթ ունեցել կենտրոնի սաները, որոնց կատարումները հիասմունք վաճառեցին միջոցառման մասնակիցներին։ Կենտրոնի սաները իրենց գործերով նկարներով մասնակցել են հանրապետությունում կազմակերպած մի շարք գործիչների եւ միջոցառումների։ Կենտրոնի բարի խմբակի սաները ակտիվ մասնակցություն ունեցել գրացիա բարային փառատոնի արժանացել մի շարք դիպլոմների Օրերս կենտրոնությունները եղան Արցախյան հանրապետության նախագահի նստավայրում։ Նրանք հանդիպում ունեցան նախագահ Բակո Սահակյանի հետ եւ ստացան թանկարժեք նվերներ ու հուշամեդալներ։ Մարզասերների համար Եվրոպայի լավագույն խաղացողներից մեկը Հայաստանից է, ասել է UEFA-ի նախագահ Ալեքսանդր Չեֆերինը Երևանյան այցի ավարտին տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ակնարկելով Մանչեսթեր Յունայթեդի եւ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանին։ Անդրադառնալով Հայաստանի ֆուտբոլի խնդիրներին UEFA-ի նախագահը նշել է, որ բոլոր վայրերում նույն խնդիրն է տեսնում՝ յենթակառուցվածքները։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8, ամպրոպի ժամանակ մինչև 18-ից 23 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 16-ից 21 աստիճան տաքություն։